Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekara initik

Ba gure gaurko kultura talean, sei urte taldearen azken diskaz mintzatzeko tartea hartuko dugu. Iragan larun batean gure kantuzkantu emankizuneko ba, gobidatua izan baitzen, sei urte taldeko kantaria eta kitarri den jokin elortza izan ere, espalak izen beraien bederatzi garren diska dute plazaratu eta berekin, mintzatu gara zabal, bere diska, eh, talderen diska berriaren bueltan jokin elortzak, Ezpalak espalak izenburu zergatik jarri dioten disko ni esplikatu digu astapen bat. Bai, eh, metafora politik ditu zitzaikun e, eh, nola ba, enbor batetik espala sortzen dan, ez? Da, ja, espal hori ja <clears throat> izaera propio badaka, ja, ezin da iniz bultadu enborrera berriro, ez? Ja, beste izaera propioa daka Eta bueno, eraberi, bueno, horren arira inginune eh, abesti bat, eta iruditu zitzakun eh, metafora egokiare diskuari izenburuan bateko azken finean ebai eh, diskuak eta gure abestiak <clears throat> espalak bezala sentitzen ditugu, ez? Sei urte izango zen guretzako ba, enborra, ez? Sustraidun enborra, eta gero espalak gukaskatzitun espalak ba, gure abestiak edo diskuak ba, nolabait behin kaleratuta bai haien parte direla eta ja ez direla enborrera itzuliko baka, ez? Ja ez dira bakarrik guriak izango baizik eta denonak, ez? Eta bueno, hor metafora horren arira, ba, bueno, gustatu zitzakun da ba, ba, diskua alan deitu izan da eta bueno, mm-hmm. hori da diskoaren muine edo. Bai. E, zortzi pieza morgeldu dituzue, aurreko lanean ere, baina biloker, e, e ba, amarkandu baino gutxigo, ez? Eh? Ez, ez, aurrekotan amaika, amaika bai, oinarte beti... Ez, oinarte beti, beti zen ditugu amar edo amaika mm -hmm. abestia, aurreko gainera Atlantian amaika izan genitun. Eta bueno, nahi, nahi ginen, eh? Piskal da burtsu diskua, bai mm, bi arrazen nagusigatik, batak gugatik, egia da, ba, hori, e, daramagun e, eh, bizi ritmuarekin gero eta gila kostatzen dela ba, disko bat konposatu eta grabatu eta kaleratzi ez. Eta nahi ginen bizkate eh, lan hori harinagoa edo egitea ez. Eta bueno, nahi eta nahi esan maika bestetik sortzira igertzen da. Hirua mm. bestik entzai dituzu bai konposak eta aldetik, bai grabak eta aldetik eta lana harinagoa eta guztogarriagoa da. Eta beste alde batetik ebai, ba, gaur egunean jendia musika entzutekore modua pixka aldatu du eta kostatzen zaio diskuak hasita amaitzia, ez? orduan egin honein disko bat pixkate errezago entzulian entzatere bai. Eta gero da, kasualidadia edo, ba, gu hori biletu nahian jende asko esaten ari zaigula diskoa laburregi egiten zaiola. Bai. <laughs> Eta bueno, ba, sortzia besti dira, ez da, bai, disko bai. hain laburra baina bueno, guretzako entzun egun gauzari politena da sortzia besti entzun eta gero jendia gehiago nahi izatea eta labur egiten zaiola entzutia, ez? letren aldetik eta kompozizio aldetik nola egiten duzu lan? Sorkuntza eh, lana taldekoa izaten da, ala batek gehiotirak egiten du? Bai, pixkat oinarria beti ba, nik eh, txian nindako lana nazten da, eh? nagusiki ba, nik eh, egiten du lana, baina bai egia da, gero eta gehiot eta azkenengo diskotan nabaritzen da lan talde lan handi bada hola, ez? Ideia, jatorrizko idoia nik eramaten dute ez, lokalien dakon estudio txiki batera eta horiak garatzen azten gara taldekide guztien artean da hor abestia borobildu eta beraztu iten da eta gero eta gehiago lantalde bat bihurtu da konposaketare bai. Mhm. Talde astapenetik eh, berdina? Talde eh, kideak, eh, berdinak zabete edo aldatu izan? Bueno, hasi hazi eran auki ginen beste bateri jole bat, eh, baina bueno, hori ja 2000 ba, garren urtian edo ia taldi hau zizun, hor sartu zanekain, eta inaki ere, hasi eran iru, irukotia ginen ebai, da bi mila eta bigarren urtean iñaki sartu zen gitarrera, eta ja ba, bi mila eta bigarren urtetik aurrera ja laukote berdina jarraitzen dugu izaten. Mhm. Eta diska berri honetan, eh, esan dugu, ba, indartxoago atera zaizuela, e, eh, rokeroagoa atera dela, aurreko lanaren bidetik pixka segituz ez? E? Bai, bai, egia da, azkenengo bidizkuak hildo pixkat ezberdin hartu dutela ez? Ba, beti aukideu kutsu pop roka izan daiteke ba oreka beti mantendu izan du popa ta rockan artean da azkenengo bizkotan pixkat rocka nago zitu da eta rock pixkat e, eh, eguneratu da ez rock klasikoa edo rock claro rock izaten da nien bai. edo zer gauza uler daiteke ez baina bueno gu beti jarrit izan dugu pizkat eh, eh, musika eguneroko musika eta bueno horren arabera ba, taldia pixkate evoluzionatzen joan da, gaur egungo soinuetara do, eta bueno, e, roka nagusitzen jonda, baina gaur egunean egiten da roka, ba, bai soinu aldetik ba, sartu ditugu sintetizadorean asko eta ambiente handiak, e, doinu pixkatan zaharriak ere bai badare, abestian arabera, eta bueno, nahiko rock eguneku egiten dugu gaur mhm. egunean. Popa pixkat indarra galdu gurean, baina bueno, hor jarraitzen dure bai pixka melodiak eta ea, beti dakate pop kutsua, baina rokan nagusi gaur egunia. Azkenengo bizkotan bintzat. Baitzuli eder bat egiten ari gara gaur, gure kantuzkantu emankizunean, eh, jokin elortza dugu. Gaurkoan gonbidatu, sei urte taldeko kidea berau, eta kontzertuetara begira jarriko gara, eh, irakurri danez, eh, ba, diska indartxo bada, zuzenekoak are potenteagoak izaten dira. Bai, hori izan da beti pixkat ezagugarri bat sei urtena, ez? Eta beti esan izan digutena, ba, zuzenean beti askoz indar handiago kidula diskotan baino. Eta, bueno, e, beti eskatu izan digute diskotan lortzia zuzenekotan dakaun indar hori, ez? saiatzen gara, disko bakoitzeko saiatzen gara, baino, eta gerota nik uste dut lortzen dugula, baino, gero nahi eta ez zuzenian beste grin bat, kasu beste momentu da, eta beti <clears throat> bihurtzen da momentu magiko bat, ez, eta asko zindar gehiago sortzen du beti zuzenekoak diskoak baino. Eta bueno, era berian, ez du gaizki ikusten, ba, gauza bada diskua, ba, nun saietzen zara gauzak aliketa onduen egiten, eta e, ez perfezioa lortzen, porque perfezioa ere ez da egokiena alako gauzetan, baina, bueno, saietzen zara gauzak aliketa eta hobeti egin egiten, eta gero zuzenekotan beti saietzen zara transmititzen momentua, ez? Eta orduan, ba, bueno, bi plano ezberdin dira, eta jendiak alan esan izan digu beti nahiko ezberdin direla sei urteren kasuan, da, bueno, alan jarritzen du izaten, zuzenekoa nahiko, nahiko indartsua dira bai. Eta nondik ibiltzen zaite gehienik, e, eh, bizkai aldean edo... Bai, bueno, gure eremun naturalena bizkai da, ez, baina, bueno, Euskal Herri osotik bai mugitzen gara, eta eta aldo unien ebai Euskal Herritik kanpurtitzen gara, guk mugarik ez ditugu Buruan da, bueno, deitzen diguten lekutik edo jotzeko aukera daka hon lekuan, araguaz, mhm. bialdiz pentsatu gabe. Lehenengo aurkezpena? Jogi izan ditu ia kontzertu batzuk, lehenengo izan zanto gorlizen gazteiz, bueno, gero dakau zestu ere bai, durango eta bilbo. Hori da, oin maiatzen ditugun kontzertuak, eta bueno, hori da biraren hasiera bintzat. Eta astapeneko harrera nolakoa izan da? Publiko fidela izango duzu, pentsu? Ba, ibet izan gara publiko txikiko talde bat, inoiz ez gara jende asko mugitzen duen taldea izan, baina egia da, ba, behintzat ditugunak fidela direla, eta maitagarriak. Mm -hmm. <laughs> e, eurek eh, azkenian aurrera iteko indarra ematen dizutelako, eta bueno, mm -hmm. posi gaude, Bara, e, azkenekotara ere iritsi gara, gaur ba, pop, rock e, erritmotean, esatute brite ere, ez? Mm Brit pop bai. erritmo bai. peko kantuak ba, entzun ditugula, eta zuzenekoetara begira, ipatu guzu data batzuk, nik ez dakit inguru ontara basen afarrora lapur dira edo eta ba, siurra bueno, urbiltzeko asmori bauzen. Egi esan beti etorri zangara ia disko guztiekin, Hemen endaian eh, kantxu egon ginen urdu bela urtiak. Eh, xoitan egon ginen eh, duela bi urte do. Dona zaharren eba egon izan Eta, bueno, beti zaiatzen gara, ez? Eta, bueno, oin, udan igual pixka zaiago izango da, ba ez dakit, eh, baino udazkenetik aurrera, ba, bai, esperantza bintza badakau. Mm -hmm. iparraldera edo, nahi ba, norbaitek nahi baldin badugu norbaitera agertzeko, ba, gurekin harremanetan jartzia beste ezaka. E, eh, baina bezala guk ingo dugu saiakera uda ondoren, ba, gerturatzeko mhm. aldan lekura. Eta kuriosidadez, kontzertu di zueke eh, nola lan egiten duzu, hau da, diska plazaratu eta biratsoa abiatzen duzu, eta muga bat jartzen duzu, eh, birari dagokionez edo e, ematen duenak Bai, ba, azkenian beti da nahiko naturala, ez guk ez dugu eperik jartzen. Bai, beti urte urte eta erdi inguru hori irauten du bira naturala. Mhm. Eta horria ba azten dira ja zuzenekoak azten dira jaisten pixka bat, ja azkenian pasa dezulako Euskal Herria nahiko txikia da. Zoritxarrez, sentzu honetan eta ja urte baten urte terdi baten ja pasa zara eskualdeia guztietatik eta herrialde guztietatik, ez? Orduan ja horria azten zara pixkat kontzertu kopurua jaisten da ja azten zara ja abesti berriak iteko greina eukitzen, ez, da, orduan, normalian hori izaten da, baina ez bilatutakoa, eh? izan daiteke bate daki igual urte bat edo bi urtera, baina, bueno, normalian urte eterdiko epia izaten da, zuzenekua bai. Eta Euskal Herritik aratago ere joan izan zarete? Bai, beti gustatzen zaigu, ez, Piskat eskursiño bezala antolatzen dut, eta, bueno, ba, Kataluniara jutia beti gustatzen zaigu, edo Galizara, edo, bai, normalian bai saietzen gara disko bakoitzeko, ba, irtetzia pixka bat, eta mm. jende berria ikustia, eta, bueno, nola baita, eh, taldientzako be pixka tarnasa hartzia da, ez, esaten izun bezala <clears throat> Euskal Herria zoritxarre zentzun eta nahiko txikia da, eta segituan, e, eh, bizakit, jotzituzu amara amagoz kontzertu eta ia, ematen du ja leku guztietan egon zarela eta repikatzen ari zarela, ez da orduan ba, nola taldia pixka tarnasa hartzeko ba, lortzen baituzu ba, kontzertu batzuk Katalunian adibidez edo, gainera beti harrera oso polita auki dugu mm. aldetik eta eta polita da taldiantzako eta hori osasun garri ere bai. Eta aberazgarria ere da, bai. esperientziatik asko... Guretzako beti izan da, bai. Ze gainera hori, beti zuaz pixka bat, ba, bil, ez bildur pixka batekin, baina, bueno, esatezu, ba, ber, ba, nola irten daiteken, ez, ba, ez gara hain ezagunak behintzat, baina, bueno, azkenian beti esperientzia polita izan da, eta erantzuna polita auki du, eta oso aberazgarri izan da guretzako eta egiten jarraitzeko asmoa dakau. Eh? Bai. bai. Mhm. Ba, Jokin, e, itzuli edar bat egin dugu, ez da bai, gehiago gehitu nahiko zenuke, diskoaren arira? Bez, ba, oso posigarela, eta hori, oin asmoa bintza zuzenekuak egitia dela, eta bueno, hemen inguruan esan dakua. Norbaite interesa badaka gu etortzeko kantuak orkestera, posik etorriko garela, eta mm. bestela gukin dugu edula esportzu etortzeko lehen Bai, betiko bideak segitu eh, segituko ditugu, mm. ze webgune bera duzu. Bai, eta... webgunea, e-mail bat bialdu eta mm. arazan diri jartzen. Ba, oso ongi, e, eh, guztionekin geratzen gara, eta ez da genik, zeinekin nahiko zenuken itxi gaurko oso lasaldea? Ba, Txernobil adibidez. Txernobil. Eh? Bai, ondamendi, danok ezautzen duen ondamendi ezaguna, ba, nola baite, eh, norberan bizitzean bizitzen ditugun Txernobilak bai aipatzen ditu, ez? Ba, nola danak ditugu gure <laughs> espalak eta bidian ebai Txernobilen baten bate bai, eta bueno, mhm. danei aurri inbertsaio. Ba, honek ingeratzen gara eskerrik asko. Zuri, mila eskerrik. Río Itzule, gu ontar arte iritsi gara gaurkoan gure emankizunean eta neraletik besterik ez. Bihar arte esaten dizuet eta bien bitartean ongi izan. Aio. Ez kitse pasai azken aldi hontan gentia zidala tantzaien sarritana. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka Nera leana Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri,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 jarri, jarri, jarri, jarri. dugu sortzea doinu goxua gorik sari dio herriak txampainaz ospaturek Iru Eneko entzierroa, desentzierro hemen zapi gorriak entzierroa. Manaldiaren zentzua da transmisioa. Ta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behaznik. Ni ez doa bide aftatik jasin